ոչ ոքի արյունը չթափել, անդոր ու խաղաղություն ապահովել ողջ աշխարհում։ Ահա բարձրագույն խիզախությունը։ Այսօր ապրիլի 10-ն է, 26 տարի առաջ այսօրն է եղել Մարաղայի կոտորածը։ Բարև հայրենակիցներ։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային հաղորդաշարն է։ Ստուդիայում է Մարգարիտա Ղուշունցը։ Մեր ծրագրում Օրերը Ստեփանակերտի Արմատներ կենսակենտրոնում ու Բարդակ փաբում պրեզենտացիաներ է անցկացվել դասավանդիր Հայաստան կրթական ծրագրի ներկայացուցիչ Դավիթ Համբարյանը, Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին Մարաղայում տեղի ունեցած դեպքերի ականատես Լենինավանի բնակիչ Էմմա Մովսիսյանի հետ զրույցը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի մեր գործընկեր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին կցանոթացնի օրացույցը։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Դասավանդիր Հայաստան կրթական ծրագրի շրջանակներում գալիք ուսումնական տարվա համար Արցախցի մասնակիցներ ներգրավելու նպատակով հիմնադրամը օրերս պրեզենտացիաներ է իրականացրել Ստեփանակերտի արմատներ կենսակենտրոնում ու Բարդակ փաբում։ Լսենք Դասավանդիր Հայաստանի ներկայացուցիչ Դավիթ Համբարյանին։ Դասավանդիր Հայաստանը կրթական հիմնադրամը որը փորձումը եւ իրականում հաջողությամբ իրականացնում եմ կրթության հավասարության տարբերության կրճատումը, որը արկա է։ Երբ ասենք հերավոր գյուղում ծնված մեծացած երեխան ունի այդ հնարավորությունը ստանալու որակյալ կրթություն, ինչ որ ունի մայրաքաղաքում կամ մեծ քաղաքում ծնված եւ մեծացած երեխան։ Ինչու՞, որովհետեւ մի բան պատճառ է, այդ մասնագետները չկան կամ տվյալ համայնքի զարգացվածությունը չի ենթադրում այնպիսի ինֆրաստրուկտուրա կամ այնպիսի զարգացածության մակարդակ, որ เป զի իրոք լավ մասնագետները ցանկություն ունենան նաև տեսնեն իրենց նման հերավոր համայնքում եւ գնան այդ համայնք։ Մեր նպատակն է, որ բոլոր երեխաները անկախ իրենց սոցիալ-տնտեսական պայմաններից ունենան այդ հնարավորությունը որակյալ կրթություն ստանալու։ Ծրագրին դիմելու համար տարիքային սահմանափակումներ չկան։ Միակ պարտադիր պայմանը բակալավրի աստիճան ունենալն է։ Տարիքային սահմանափակում իրականում չկա։ Մինիմալ շեմը, այսպես ասած, բակալավրի դիպլոմն է, որ պետք է ունենամ մասնակիցը, ով դիմում է ծրագրին, եւ բարձրագույն շեմը զուտ տարիքային համանապակվում է թոշակի գնալու տարիքով։ Մնացած ցանկացած մարդ, ցանկացած մասնագետ ունի այդ հնարավորությունը դիմելու ծրագրին։ Մենք խոսում ենք ոչ թե կամավորության վրա հիմնված ծրագրի, այլ ամբողջությամբ փոխհատուցվող, ամբողջությամբ վճարվող ծրագրի մասին, որը բավականին գրավիչ է հատկապես երիտասարդ մասնագետների համար։ Եվ այդ փոխհատուցումը ու այդ վճարը ամենևին չի նշանակում մինիմալ ծախսերը հոգալ, այլ նշանակում է ավելին, որ เป զի մարդը իսկապես կարողանա կենտրոնանալ այդ կարևոր առաքելության վրա եւ չշեղվի ֆինանսական, նյութական մասի վրա, որը մենք փորձում ենք հնարավորինս մաքսիմալ ապահովել։ Դավիթ Համբարյանն ասում է, որ իրենց մասնակիցներն ուսուցիչ լինելուց բացի նաև առաջնորդներ են, ովքեր դասավանդելուն զուգահեռ տվյալ համայնքում զարգացման ծրագրեր են իրականացնում առաջնորդության զարգացման ծրագիր ենք մենք անվանում իրեն, որովհետև դա միայն ուսուցանելու մասին չի, այլ ունի երկրորդ կարևոր կոմպոնենտը։ Դա տվյալ համայնք գնալու եւ նաեւ համայնքի զարգացման ծրագիր մտահղանալու եւ իրականացնելու մասին։ Այսինքն զուգահեռ դասեր տալիս եւ իրականացնում եք տվյալ համայնքի զարգացման ծրագիր։ Հիմա ինչու դիմել այս ծրագրին։ Որոնք են այդ գրավիչ կողմերը։ Նախ դուք ունենաք մասնագիտական աճի հնարավորություն։ Այն ինչ մասնագիտացումը արդեն իսկ ունեք, այն գիտելիքները արդեն իսկ ունեք, դուք դա կարող եք իսկապես ավելացնել եւ անհատական եւ մասնագիտական, անձնական մասնագիտական կարողությունները աճի հնարավորություն է տալիս, որովհետեւ մենք տալիս ենք բազմաթիվ տրեյնինգների, շատ այլ հնարավորություններ, նաև հմտությունների փոխանակման ծրագրեր եւ Հայաստանում եւ արտերկրում ունենք բազմաթիվ ծրագրեր։ Այս պահին օրինակ մեր մասնակիցների 4 հոգի գտնվում է արտերկրում, տարբեր ծրագրերի է մասնակցում։ Այսինքն դա լիարժեք մասնագիտական աճի հնարավորություն տրվում է ծրագրի շրջանակներում։ Եվ դա անդադար process է իրական, որտեղ ծրագիրը 2 տարի է տևում եւ 2 տարվա ընթացքում միշտ այդ հնարավորությունը կա։ Եվս մի կարևոր բան, որտեղ այդ հարցը միշտ հնչում է եւ այդ հարցը շատ նորմալ ռացիոնալ հարց է։ Կա արդյոք դրամական փոխհատուցում։ Այո, կա։ Եվ դա բաղկացած է երկու մասից։ Նախ հիմնադրամը ֆիքսված փոխհատուցում է վճարում մասնակցին ամեն ամիս, եւ դրան գումարվում են նաեւ տվյալ դպրոցի, տվյալ մասնակցի ստանձնած դրույքաչափին համարժեք գումար, որը երկուսի իրար հետ բավականին սոլիդ գումարի մասին կարող ենք խոսել, որը հենց ամբողջությամբ դրամական աջակցությունն է ենթադրում։ Հաջորդը դա բանկավարժի որակավորումն է, որովհետեւ մենք չենք ակնկալում եւ այդպես հնարավոր էլ չի, որ բոլոր մասնակիցները, բոլոր ցանկացողները անպայմանորեն ունենան մանկավարժի որակավորում։ Դա ամենևին պարտադիր չի ծրագրին դիմելու համար։ Եվ նրանք, ովքեր չունեն այդ որակավորումը, մենք վճարում ենք իրենց փոխարեն մեր գործընկեր բուհերից մեկին ըստ տարածաշրջանի, նաեւ օրինակ Ստեփանակերտի պետական համալսարանն է մեր գործընկերը, Բրյուսովի համալսարանը, լեզվագիտական Գյումրիի պետական համալսարանը եւ այնտեղ մեր մասնակիցները մեր միջոցներով երկու տարվա ընթացքում նաեւ ձեռք են բերում ուսուցչի որակավորում եւ վերջում ունենում են նաեւ երկրորդ կրթությունն ասում։ Առաջնորդության մասին ծրագիր է, սա դասավանդելու մասին ծրագիր չի միայն, որտեւ եթե մարդը պատրաստ է, հասկանում է, որ կան նման խնդիրներ, հասկանում է, որ ինքը պատրաստ է իր ներդրումը բերելու երեխաների կրթության զարգացմանը, կրթության մակարդակի բարձրացմանը։ Պատրաստ է գնալ այդ համայնք անելու համայնքի զարգացման ծրագիր։ Պատրաստ է 2 տարի տրամադրելու իր պրոֆեսիոնալ կյանքի, որը կտա իրեն մասնագիտական աճի հնարավորություն եւ մյուս առավելությունները, եւ նաեւ մենք ուղղակիորեն շեշտ ենք դնում առաջնորդության այդ հատկանիշների զարգացմանը։ Զրուցակցիս խոսքով երկամյա կրթական ծրագրից հետո չի խզվում կապը մասնակիցների հետ։ Դասավանդիր Հայաստանը երաշխավորում է իր մասնակիցներին տարբեր գործընկեր կազմակերպությունների Այսօր արդեն ծրագրի մի շարք նախկի մասնակիցներ աշխատում են Հայաստանի տարբեր կրթական ծրագրերում ու հաստատություններում։ Հաջորդը ինչ որ կարևորում ենք, դա կարևորային զարգացման հնարավորությունն է, որովհետև երկու տարի հետո մենք հրաժեշտ չենք տալիս մեր մասնակիցներին, այլ իրենք դառնում են մեր շրջանավարտների միության անդամ, որից հետո միշտ կապը պահում ենք եւ դրանից հետո մենք իրենց առաջարկում ենք շատ նոր հնարավորություններ մեր գործընկեր կազմակերպություններում աշխատանքային գործունեությունը շարունակելու համար։ Այսինքն սա մի ճանապարհորդություն է, եթե կարելի է դա այդպես կոչել, որը սկսվում է այդ երկամյա ծրագրով, բայց նաև շարունակվում է ծրագրից հետո եւ հատկապես շեշտը դրվում է կարիերայի զարգացման վրա։ Դուք լսեցիք Հնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն Ստեփանակերտի Արմատներ կենսակենտրոնում ու Բարդակ փաբում դասավանդիր Հայաստան կրթական ծրագրի ներկայացուցչի կողմից կազմակերպված պրեզենտացիաների մասին։ Paperito kurmata go home to this went so 个章。 Տեղական ժամանակով 15:30 այժմ լսեք լուրեր մշակույթից։ Ապրիլի 7-ին Հայաստանի կոմպոզիտորների միության դահլիճում կայացավ տարվա լավագույն ստեղծագործություն մրցանակաբաշխությունը։ Երկրորդ տարին անընդմեջ բարի ավանդույթ է դարձել մեծարելու, արժևորելու ու գնահատանքի խոսքեր ասելու այն կոմպոզիտորներին, որոնց ստեղծագործությունները նախորդ տարվա ընթացքում հնչել են եւ բարձր պահել հայ կոմպոզիտորական ընտանիքի բարի անունը։ Սիմֆոնի կամերային խմբերգային երաժշտության նաև երաժշտագիտական անվանակարգերում լավագույն ստեղծագործությունները, ինչպես անցած տարի, այս տարի եւս արժանացան անվանական մեդալների, պատվոգրերի ու դրամական պարգևների։ Միջոցառումը բացվեց Հայաստանի կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանի ողջունի խոսքով, ով կարևորելով կոմպոզիտորներին եւ երաժշտագետներին խրախուսելու անհրաժեշտությունը, հույս հայտնեց, որ այս պարգևատրումները ել ավելի մեծ խթան կհանդիսանան նրանց ստեղծագործական գործունեության գործում։ Մինչ մրցանակաբաշխության արարողությունը ՀԿՄ նախագահը հոբելյանական ուղերձներ հանձնեց ՀԿՄ անդամներ Մարտին Վարդազարյանին, Մելիք Մավսիկալյանին, Ռոմեն Դավթյանին, Մարտուն Իսրայելյանին եւ Մարգարիտա Ռուխկյանին ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ։ Միջոցառման երկրորդ հատվածում տեղի ունեցավ հաղթողների ապարքեվատրման արարողությունը։ Սիմֆոնիկ երաժշտության անվանակարգում լավագույնը ճանաչվեց Երվանդ Երկանյանի 6-րդ սիմֆոնիան։ Կամերային երաժշտության անվանակարգում մրցանակը կիսեցին Արսեն Բաբաջանյանը եւ Աննա Հակոբյանյանը։ Ժյուրիի որոշմամբ խմբերքային ժանրում լավագույնը ճանաչվեց Վահրամ Սարգսյանի Մհերի դուրը ստեղծագործությունը, իսկ երաժշտագիտական անվանակարգում Աննա Ասատերյանի Հայաստանի կոմպոզիտորների միություն 85 մենագրությունը։ Հավելենք միայն, որ միջոցառման ընթացքում իրենց երաժշտական կատարումներով ներկաներին ողջունեցին Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստներ Մարտին Վարդազարյանը եւ Ստեփան Շաքարյանը։ Հայտնի լատինաամերիկացի դերասան երաժիշտ մոդել Օսվալդո Ռիոսը, ով առավել հայտնի է 1990-ական թվականներին ցուցադրված սերիալներից, ունի հայկական արմատներ։ Ռիոսն այս մասին պատմել է իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ։ 1960 թվականին ծնված դերասանը մանրամասնել է, որ մորական կողմի տատը հայուհի էր Արևմտյան Հայաստանի Զեյթուն քաղաքից։ Հայտնի է, որ հայկական արմատներով դերասանը ճանաչում է ստացել Կասանդրա սերիալի շնորհիվ, որտեղ մարմնավորել է երկվորյակ եղբայրներ Իգնասիո եւ Լուիս Դավիթ Կոնտրերարներին։ Այս հերոստանովելը ցուցադրվել է ավելի քան 100 երկրում, թարգմանվել 32 լեզվով ու պաշտոնապես գրանցվել Գինեսի ռեկորդների գրքում որպես ամենաշատ լեզուներով թարգմանված սերիալ։ Սերիալներում Կրկոտ Մաչոն ու Սրտակերի դերերը խաղաց Ռիոսը կյանքում էլ է շատ սիրառատ։ Նա ամուսնացած է եղել 3 անգամ, սիրավեպ է ունեցել բազմաթիվ կանանց, այդ թվում նաև հայտնի կոլումբացի երգչուհի Շակիրայի հետ։ Ինչ վերաբերում է դերասանի ներկայիս կյանքին, ապա նա հարցազրույցների ժամանակ խոստովանում է, որ ապրում է այսօրվա օրով ու փորձում է կյանքի ամեն մի ակնթարթից հաճույք ստանալ։ Նա ունի պրոդյուսերական կենտրոն, նկարահանվում է սերիալներում ու քարոզում առողջ ապրելակերպ։ Business Insider-ը կազմել է հաջողակ ռեժիսորների կողմից նկարահանված վատագույն ֆիլմերի ցանկը, հիմնվելով Rotten Tomatoes ֆիլմերի գնահատման պորտալի տվյալների վրա։ Ցանկը կազմելից 45 ռեժիսորի ֆիլմեր են դիտարկվել, որոնց քննադատներն իրենց գործի վարպետ են անվանում։ Աղյուսակում 44 ֆիլմ է ընդգրկվել։ Ստենլի Կուբրիկի վատագույն ֆիլմը լայն փակված աչքերով ժապավենն է։ Աղյուսակի երկրորդ տեղում է Ֆրանսիս Ֆորդ Կոպոլայի Սուպերնովա ֆիլմը, որը նկարահանվել է 2010 թվականին։ Կրկնակի Ֆորսաժ ֆիլմում հայտնի ռեժիսոր Ջոն Սինգլթոնի հետապնդում ֆիլմը վատագույն էր ճանաչվել 2011-ին։ Քվենտին Տարանտինոյի 1995-ին նկարահանված 4 սենյակ ֆիլմը եւս ընդգրկվել է վատագույն ֆիլմերի աղյուսակում։ Ցանկում տեղ են գտել նաեւ Ալեխանդրո Գոնսալես Ինյարտիուի Beautiful Steven Spielberg-ի Կապիտան Կրյուկը, Ռիդլի Սկոթի Լավ տարի, Դենի Բոյլի Լողափը եւ Դեյվիդ Լինչի Դյունա ֆիլմերը։ Marvel Comics-ի Սև Հովաս ֆիլմը հյուսիսամերիկյան կինովարձույթում 1.5 ամիս գտնվելու ընթացքում հավաքել է 665.4 միլիոն դոլար, ներառելով հյուսիսամերիկյան կինովարձույթում երբևէ ներկայացված ամենաշահութաբեր ֆիլմերի լավագույն երյակում։ Ֆիլմը նույնիսկ առաջի անցեր երյակում իր հաստատուն դիրքը զբաղեցրած Տիտանիկից։ Հայտնի է, որ ռեժիսոր Ռայան Քուգլերի ֆիլմը համաշխարհային կինովարձույթում հավաքել է 1.29 միլիարդ դոլար։ Անցած հանգստյան օրերին այն համաշխարհային կինովարձույթում հավաքել է 4.5 միլիոն դոլար, իսկ հյուսիսամերիկյանում 3.9 միլիոն դոլար։ Ֆիլմում նկարահանվել են Լյուպիտան Նիոնգոն, Անջելա Բասեթը, Ֆորեստ ույթակերը։ Ըստ ֆիլմի սյուժեի 100-ամյակներ առաջ 5 աֆրիկյան ցեղեր կռվել են երկնակարի համար, որը պարունակել է վիբրանիում։ Կռվողներից մեկը կուլ է տվել սրտաձև խոտը եւ արդյունքում ստացել գերմարտկային կարողություններ։ Հնագետները հինավուրց հունահռոմեական տաճարի ավերակներ են հայտնաբերել Եգիպտոսի տարածքում։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ գիտնականները հայտնաբերել են տաճարի դիմային հատվածի, ինչպես նաև հիմքի եւ գլխավոր մուտքի հատվածների ավերակները։ Դրանից բացի հայտնաբերվել է շինությունը շրջապատող գրեթե 1 մետր հաստատությամբ արտաքին պատը։ Նշվում է, որ պեղումների արդյունքում հայտնաբերված շենքի տարերը զարդարված են հունահռոմեական ոճով որմնաքանդակներով։ Ավերակներում հայտնաբերվել են նաև մետաղադրամներ, խեցեղեն, ինչպես նաև տղամարդու գլխի հունական ոճով քանդակ եւ առույցի երկու քանդակ։ Պեղումների վայրը գտնվում է Լիբիական անապատում, Միջերկրական ծովից ավելի քան 300 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ենթադրվում է, որ տաճարը կառուցվել է մեր թվարկությունից առաջ 200 թվականից մինչև մեր թվարկությունից առաջ 300 թվականը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ pereli լսող կարոտ սրտեր կա մի թող որ նորից սրտեր գա Sofya. Այժմ լսեք Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը Լենինավանի բնակիչ Էմմա Մովսիսյանի հետ։ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին Մարաղայում տեղի ունեցած դեպքերն այսօր էլ հոգեցունց են այն վերապրողների ու լսողների համար։ Այդ օրն ամենաանմարտկային կերպով Մարաղայի խաղաղ բնակչության նկատմամբ ադրբեջանական զինված ուժերն իրականացրել են կոտորած գյուղ, որտեղ 1989 թվականի մարտահամարի տվյալներով բնակվում էր 4660 մարդ, հիմնականում հայեր։ 4660 հայ մի քանի օրվա ընթացքում դարձան փախստական աշխարհասփյուր։ 26 տարի անց մենք զրուցեցինք Լենինավանի բնակիչ այդ կոտորածի արդյունքում Պանդուխտի մախաղով գյուղալքածներից Էմա Մովսիսյանի հետ, Տիկին Էման դժվարությամբ համաձայնեց 26 տարվա մեջ առաջին անգամ բարձրաձայն վերհիշել ու վերապրել այդ օրերի անչափ տխուր իրադարձությունները, որովհետև հիշվելիքը ջարդն է, արյունը, անմարդկային վերաբերմունքը մարդ հարարածի հանդեպ մեր թղամասի տղամարդիկ ապաստարան էին պատրաստել կանդիսատրի զավոդի ֆիլիալներ այնտեղ Սեփանակերտի։ Նրա նկողներում որպեսզի մնայինք, եթե մի բան պատահեր։ Իննի Իգնադեմին ընկերուհիս Ռուշչույա Սիվիլագուրգերովնա մտավ տուն, մենք էլ նստած փոքր տասակարձուներ նվագում, մենք էլ ազգագրական երկեր էինք երգում։ Ասեց ինչ բանի ես, մարդ չկա թղամասում, բոլորը բարձացրին եպի վերև, Մարգուշևան, Կնեբ, վերկացում մենք էլ հա, գնանք ապաստարանը։ Վերկացան գնացինք ինքապաստարանը, գշերը մնացինք հենտեղ, առավոտյան սկսելա գնդակոծությունը։ Ժամը 12-ն անցներ, թե 11 անց Մարաղայում թուրք բարբարոսը, Մարտակեր, Մարտակուլ Գազանը ներխուժեց ռուսական բանակի օկնությամբ եւ սկսեցին իրենց անմարդկային դաժան սև գործը։ Կոտորեցին, մորթեցին խաղաղ բնակիչներին։ Մարաղայի կոտորացի ահավոր բոթը հասավ ապաստարան։ Ես չեմ կարող բարերով նկարագրել, թե ինչ կատարվեց ապաստարանում գտնվող մարդկանց հետ։ Ահավոր էր։ Մարդիկ դուրս փախան ապաստարանից հարայհուրոցով, լացուկոցով։ Գշերը մարաղայից երկրակոսները եղել փախել են, որը ոտաբուբիկ, որը կիսամերկ, որը սողեսող, որը կուզեկուզ, որը հիվանդմորը շալակած, փախչում էին կրակի միջից թե ուր, չգիտենք։ Օղաթերից թափվող ահավոր ռումբերի պայթյունի ալիքը մարդկանց դեսուդեներ նետում։ Հասանք իհարկե շատ դժվար ձևով լուլասած գյուղ, բայց ворթից մնացել էր Մարաղայում, Մարգուշևան Մարաղա, որը կոչվում է միասին Լենինավան, հետագայում դարձրին Ավան է տեղամասերը։ Հուզված ու լարված հոգեվիճակ 26 տարի անց 260 եւ 2600 տարի անց էլ վկայակոչելով աղբյուրները Մարաղայի կոտորած սերունդները դարձյալ հիշելու են սարսուրով։ Ականատեսը Տիկինեման փորձում է բոլոր անցքերին անդրադառնալ։ Միևնույն է, որոշ մանրամասներ, նույնիսկ իրական անձանց անուններ դուրս են մնում պատմության ընթացքից։ Ես անհանգիստ էի։ Ուզում էի անպայման իմանալ ինչ է կատարվել այնտեղ։ Ուզում էի վերադառնալ գյուղ, բայց ահագին տարածություն էր 25-20 կիլոմետր ճանապարհ ենք մենք բարձացել։ Ես հիվանդ էի այդ ժամանակ, բայց այդքան ճանապարհի ես ոնց գնամ, բայց միևնույնն է ուզում եմ։ Հիվանդանոցի մանկաբարձուհի Բեջանյան Ասյան իր ամուսնու հետ ավտոմեքենայով իջնում էին գյուղ։ Խնդրեցի որ ինձ տանեն, ասես չէ, քեզ ուր ենք տանում, դու գիտես գյուղում ինչա կատարվել։ Մենք գնում ենք քեզ հետ չենք բերելու մեզ հետ։ Ասի խնդրում եմ, ես անհանգիստ եմ, պետք է գնամ տեսնեմ։ Գնացինք Մարգուշևանի կենտրոնում արդեն ահավոր էր, մարմնովս սարսուրացավ։ Ես չէի պատկերացնում այդ գեղեցիկ ավարը տեսնել քարուքանդարված, վառած փլատակների ու ավերակների վերածված։ Մնացել էի քարացած հետ դառնալու տեղ չունեի, տունել չէի ուզում գնալ, եթե այդ Բերտնանից ահագին բարձր է, այդպես էր կատարվել, նշանակում ահագին տեղ ինչեր կլինի կատարված։ Ճանապարհին ինձ պատահեց Միկին, որի անունը հիմա ես չեմ հիշում, բայց գիտեմ, Դերձակ Անանյան Բորիկի կնոջ քույրն էր։ Ասեց՝ «Արի գնանք մտի գոնե տունը տես»։ Ասի չէ, ես չեմ ուզում գնամ։ Ստիպեց գնացինք տուն։ Դուրը ջարդած, ամեն ինչ թալանված, միջանցքում երկու-երեք զույգ կոշիկ էր թափած, պատրոտված, այն ժամանակ չարուխի նման կոշիկներ կար։ Չհասկացա ինչ էր կատարվել։ Հետո Պրագայում փոքր տղաս մամա մեր նոր կոշիկները հակել նինացիներ թողել։ Տունը թալանված գրապահարանը այնպես շրջել էին, սա գրքերը սենց սենյակում մեկ են։ Ամեն ինչ քանդել են, անգամ հերախոսը։ Դուրս եկանք, այդ կինն ասեց. «Էմա, արի գնանք ձեր թաղամասի Անասնաբուժ Սողոմոնյան Հայկազին դաժանաբար սպանել են։ Գնանք համ տեսնենք, համ էլ իրանք ավտո են բերելու դիակը տանեն մաղավոց, միասին կգնանք»։ Գնացինք, շատ ահավոր էր։ Հիմա էլ չեմ ուզում հիշել։ Միջանցքում արյան լճի մեջ ընկած էր նրա դիակը։ Տնեցի եկել եմ, ասել եմ բոքսը եկել է, մարաղա նկարահանումներ են կատարում, Այդ օրը տեղի ունեցածն արձանագրել է անգլիացի Քերոլայն Քոքսին ուղեկցող օպերատորի տեսախցիկը, որի օբյեկտիվը խափելու սուտը պարտակելու հնարավորություն չունի։ Քոքսն այսպես է ձևակերպել տեսախցիկի արձանագրածն ու սեփական աչքերով տեսածը։ Այն, ինչ որ մենք տեսանք, նկարագրության ենթակա չէ։ Գյուղն ամբողջովին ավերված էր։ Մարտիկ թաղում էին զոհվածներին, ավելի ճիշտ այն, ինչ հնարավոր էր թաղել՝ տանջամահարված, կենթանի այրված, կտրտված կամ սողոցված դիակի մասեր։ Այդ օրերին Մարաղայում նկարահանվածը փաստում է այդտեղ իրագործված սոսկալի կոտորածի մասին, գլխատված եւ կտրտված դիակներ, երեխաների դիակներ, արյունոթող եւ մարմնի մասեր, որտեղ սղոցել էին նրանց։ Բնակիչներին սպանելուց հետո ադրբեջանցիները թալանել եւ այրել էին գյուղը։ Զինվորներից հետո հայտնվել էին քաղաքացիներ եւ շարունակել թալանը։ Մենք տեսանք մի քանի լիքը լցված պայուսակներ, որ դիակապտիչները չէին հասցրել տանել։ 50-ից ավել մորթել են, ականջեն կտրել, աչքեն հանել, մասնատել են, գլխատել են ծերերի կանանց երեխաների, որոնց մեջ կար նաև իմ ամուսնու հորքուրին ասնամյա Զաքարյան Աննան, որ գլխատել էին։ Հորեղբոր աղջիկ Թամարա Զաքարյանը ուշուի էր։ Նրա ամուսինը երկար տարիներ դպրոցի տնօրեն էր Երվանդ Հովիկիմյանը։ Նրանց 28-ամյա տղա Ալիկը, որը աչքերը հանել խոշտանգել էին, կանաց թույլ չտվեցին, որ մոտենան։ Այդտեղ պատմեցին, որ Մարաղայից պատանդեն տարել էլի կանան սերերին երեխաների։ Այդ պատանների մեջ գտնվում էր իմ ամենամոտ ընկերուհի ուսուցչուհի քիմիա կեսաբանության Ալվինա Բաղդասարյանը։ Պատաններին տարել էին Միրբաշիր քաղաքը, հոց բազմության առաջկանգնեցրել, ստորացնելով, ծեծելով, ստիպել, որ ասեն Ղարաբաղը ադրբեջանական հող է։ Պատաններից ոչ ոք չի խոսել։ Ալվինան առաջ է գալիս համարձակ գլուխը բարձր պահած, քերոսի կեցվածքով որ Ղարաբաղը հայկական հող է։ Մենք ապրել ենք մեր հայկական հողում ու ապրելու ենք մեր պապենական հողերում։ Ալպինային ծեցում են, խոշտանգում են, բայց նա անընդհատ կրկնում է, որ Ղարաբաղը հայկական հող է, ինչ էլ որ անեք, հաղթանակը հային է լինելու։ Հետո դարձել է իր բախտակից գերիներին ասել՝ «Մի վախեցեք, միևնույն է, դրանք մեզ սպանելու են։ Եկեք արժանապատիվ ընդունենք մահ»։ Ալվինային խոշտանգելով վառել են գրակի վրա դժվար է նույնիսկ հուշերով անգամ չեմ ուզում վերապրել այդ պահերը Տիկինեմա կոտորածից տարածքի բնակիչները դժեցին եւ նյութապես եւ հոգեպես, բարոյապես։ Որն էր ամենամեծ կորուստը ձեզ համար։ Իհարկե, կարևորը մեզ համար նյութականը չէր, այլ հոգեբանականը եւ բարոյականը։ Մենք կորցրինք մեր մոտիկներին, լավ հարևաններին, մեր ամենալավ ընկերներին, բարեկամությունը, հարազատությունը։ Իմ քույրերը, եղբայրները աշխարի տարբեր ծայրերում են։ Իրար միայն Skype-ով են կարողանում տեսնել, այն չեն խոսում, լացում ենք Ես չեմ կորցրել մենակ, որտեղ ապրել եմ այդ բնակավայրը, այլ կորցրել եմ նաև իմ ծննդավայր, Չայլու գյուղը, իմ մանկությունը, իմ պատանեկությունը, իմ երեխաների մանկությունը, պատանեկությունը։ Մի հատ նկար անգամ չկա, որ նրանք հիշեն իրենց մանկական օրերը, իրենց պատանեկությունը, ընդհանրապես մեր ընտանիքի ապրելու ձևը ինչպիսին է եղել, չէ՞ որ դրանք հուշեր են, որ պետք է պահպանվեին, բայց մենք ամեն ինչ կորցրինք։ Տիկին եմ, դուք մանկավարժ եք 42 տարի անընդհատ քարոզել եք երեխաներին բարեկամություն, խաղաղություն, հայրենասիրություն, որ հարևաններով պետք է իրար հետ համերաշխ լինեն, իսկ մեր հարևանը թուրքն է եւ տեղի ունեցավ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ։ Այն ինչ որ դուք սովորեցրել եք, քարոզել եք, դաստիարակել եք ձեր մանուկներին, զղջում եք դրա համար երբևէ ոնց կարող է ես զղջայի ինքս էլ շատ հայրասեր եմ Նրանք միայն լսել են ինձանից սիրել հայրենիքը, իմ ընտանիքումն ուներ, իմ տղաները, երկուսն էլ մեկը 10-րդ դասարանում ուներ, մյուսն էլ կամավոր էր pedagogan ժոկատի Երբ դուրս էին գալիս, ես որդուս ասացի Վարդան, բայց ոնց թողեմ քեզ գնամ։ Աշակերտներից մեկը կանգնած էր Հայրապետյան Աշոտը, միջև այսօր չեմ մոռանում ինքը զոհվել է։ Ասացի ինքեր Մովսյան, մենք չկանգնենք, որ ձեզ պաշտպանենք դուք դուրս գաք։ Կարծես թե ամոթը ինձ պատեց։ Ինչպես փորձեցի ես այդ անել։ Ու միշտ մտածել եմ, եթե ես փախչեմ, տղաներիս տանեմ, հետո ինչպես ես պետք է վերադառնամ հայրենիք։ Ես կդառնամ դավաճանած իմ խոսքին, իմ դասիակությանը, իմ ուսմունքին։ Ես մնացել եմ Ղարաբաղում 12-րդ կարգի հաշման թամը մարտական առաջին աշճանի խաչ ստացած Միրզոյան Վարդան Միքայելի հայինիքը բարձր է գնահատել նրա անհատական սխրագործությունները թող մի կտոր հաց ուտենք ուտենք խաղաղ հանգիստ եւ մեր ժողովուրդն էլ իր հայինիքի համար մնա իր հողում։ Դա նաև հերոսություն է, երբ Ղարաբաղցին այսօր մնացել է իր հողում, որտեղ հողը ժողովուրդն է պահում։ Տիկին եմա իսկ որ 26 տարի անց աշխարհը լռում է, քաղաքակիրթ մարդկությունը լռում է, ինչ զգացումներ է ունենում այդ ջարդը տեսած հայը։ Սա ցավին ցավ է ավելացնում։ Ամեն անգամ հարց եմ տալիս. ինչի համար է այդքանը։ Մենք ընդհանրապես ուզում էինք խաղաղ, օրինական ճանապարհով լուծել մեր ազատ ու անկախ ապրելու իրավունքը, բայց միջազգային կազմակերպությունները միջև հիմա ոչ մի գնահատական չեն տվել Մարաղայի ցեղասպանությանը, որը շատ ցավալի է։ Սպասում ենք անպայման երևի դրա լուծումը կլինի, ես սպասում եմ, ու արդար լուծումը կլինի։ Ընդհանրապես դեմ եմ ինչ ազգել ուզում է որ լինի մարդկության հանդեպ կատարած ցեղասպանությանը, նրանց կատարած բարբարոսությունների, թող մարդիկ մտածեն, գիտակցեն, ապրեն իրար հետ խաղաղ, հաշտ, որ է միայն կյանքի ապրելու ձևը, իրար մորթելով, սպանելով ոչինչի չենք հասնի։ Միայն իրար հետ խորթակցելով, խաղաղ սեղանի շուրջ նստելով, բանակցելով մենք կհասնենք մեր նպատակին։ Մեր նպատակը միայն խաղաղ ճանապարհով հարցի լուծումն է։ Դուք լսեցիք Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը Լենինավանի բնակիչ Էմմա Մովսիսյանի հետ։ Սանգեր զարգեք հարյուր կոչնակ, ամեն տարին մի համազարկ, խուլ մարդկության մեծ ականջին։ Հայ տանտը դարձեք Խաչմերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։ Ռադիոլսող բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ցանոթանալ օրվա կարևոր իրադարձություններին ու տարեթվերին։ Այսօր հակաֆաշիստական դիմադրության շարժման միջազգային օրն է։ Այսօրը ծնվել են Քրիստիան Ֆրիդրիխ Սամուել Հանեմանը, գերմանացի բժիշկ, հոմեոպաթիայի հիմնադիր, Ուիլյամ Հեզլիթը, անգլիացի լրագրող, Կոնստանտին Աքսակովը, ռուս հրապարակախոս, քննադատ, պոետ, պատմաբան, լեզվաբան, Բեռնարդո Ալբերտո Ուսայը, արգենտինացի բժիշկ, կենսաբան եւ ֆիզիոլոգ, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի եւ բժշկության ոլորտում։ Ռոբերտ Բյորնս Վուդվորդը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում։ Յուրի Սիլանտևը, ռուս դիրիժոր, ջութակահար, կոմպոզիտոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ։ Մարշալ Ուորեն Նիրենբերգը, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի եւ բժշկության ոլորտում, Վիլ Լիպատովը, ռուս գրող, Օմար Շարիֆը, եգիպտացի դերասան, Բելլա Ախմադուլինան, ռուսաստանցի բանաստեղծուհի։ Անհրաժեշտ է խաղաղ օրերին կանխատեսել ամեն բան, ինչ կարող է օգտակար լինել պատերազմի ժամանակ։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը մոտեցավ իր ավարտին։